fir sech op e Liewen am Déngscht vun der Mënschheet virzebereeden. Déi meescht vun hinne si Bahá'í a begeeschtert vun der Visioun, un enger neier Gesellschaft kënne matzeschaffen. Dëst Zesummekommen ass dat éischt gewiescht an enger Rei vun Aktivitéiten, mat engem Héichpunkt den nächste Summer. Si hu sech zu Huelemes zesummefonnt, fir d'Bicher eent an zwee vum Ruhy-Institut duerchzehuelen. An dëser partizipativer Method léieren si op eng kreativ Aart a Weis hire Glawe besser kennen. Duerch praktesch Beispiller setze si sech mat de Bahá'í Schrëften ausenaner. D'Verbesserung vun der Welt kann nëmmen duerch gutt a reng Aktiounen erreecht ginn. Esou en Zitat heescht et an d'Realitéit ëmsetzen. An do hunn déi Jugendlech mat hirer Fräizäit, Ongebonnenheet a mat hirer Begeeschterung en immense Virdeel. An engem Zeechen a Molatelier, geleet vum Marianne Wiltgen, hu si a knapps zwou Stonne praktesch eng ganz Ausstellung op d'Bee gestallt. Inspiréiert vun engem Zitat aus de Bahá'í Schrëften, hu si kollektiv un e puer Zeechnunge geschafft an déi dann an der Grupp erkläert. Hei e Beispill vun sou engem Text, dee si inspiréiert huet, Je te supplie de faire de ma prière un feu capable de consumer les voiles qui m'ont séparée de ta beauté. Et une lumière qui me conduise vers l'océan de ta présence. Ech bieden dech, maach aus mengem Gebiet e Feier, dat et fäerdeg bréngt, d'Schleier ze verbrennen, déi mech vun denger Schéinheet getrennt hunn, an eng Luucht, déi mech zum Ozean vun denger Präsenz féiert. Déi Jugendlecher, déi sech méi fir d'Musek interesséiert hunn, hunn zu dësem Zitat eng flott Melodie derzou fonnt. Wärend dem Weekend goung et och drëm, sech besser auszedrécken. Wéi erkläert een engem zum Beispill, dass et eng Muecht gëtt, een, deen eis erschaf huet? A wéi eng Bezéiung hu mir mat eisem Créateur? Hei eng Méiglechkeet, dat ze man. Deen, deen alles erschaf huet, ass Gott, deen Eenzegen, deen Onvergläichlechen, deen, dee kengem senger brauch. Hien ass d'Ursaach vun eiser Existenz a vun allem, wat et gëtt. Hien huet de Mënsch erschaf, an dat no sengem Bildnis. D'Realitéit selwer vun eisem Créateur ass onbegräiflech fir eis mënschlech Intelligenz, well se limitéiert ass an dat Onendlecht net verstoe kann. D'Biller, déi d'Unhänger vun anere Reliounen sech iwwer Gott gemaach hunn, si just d'Friichte vun hirer eegener Imaginatioun. Gott ass kee Mënsch, an en ass net einfach eng Kraaft, déi iwwerall am Universum ze fannen ass. D'Ausdréck déi mir gebrauchen, well mer soss näischt kennen, fir vun der Quell vun eiser Existenz ze schwätzen, drécken ee vu sengen Nimm an Attributen aus, an dat an enger Sprooch, déi et ni wäert fäerdeg bréngen, seng Realitéit ze beschreiwen. An de Bahá'í Schrëfte liese mer, Ô fils de l'homme, j'ai aimé ta création, c'est pourquoi je t'ai créé. Aime moi donc, afin que je puisse mentionner ton nom, et que de l'esprit de vie je remplisse ton âme. De Bahá'í Schrëften no existéiere mir nëmmen wéinst där Léift déi Gott fir eis huet. Mir sollten eis dëser Léift ëmmer nees bewosst sinn. Et ass déi Léift déi eis beschützt an déi eis Kraaft gëtt. Ob et eis schlecht oder gutt geet, ob mer traureg oder frou sinn, Mir sollten drun denken, dass hien stänneg seng Léift iwwer eis schëtt. Dat heescht awer net, dass mir näischt méi brauchen ze man. An eiser nächster Emissioun gitt dir gewuer wat mir kënne man. Bis dohinner e wonnerschéine Weekend an eng super Woch. Och haut gouf iech dës Rubrik of presentéiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Internet ënnert www.